Пробачте, що був завагався, візьміть їх, прошу вас, відповіді не було. Я мусив піднятися нагору, щоб зателефонувати до редакції. Протягом того четверга я бачив Лідію ще кілька разів. Її очі дивилися крізь мене, ніби перед нею був привид. Чи відчував хто більший розпач? Який же задум я зруйнував, яку довіру зрадив, я робив над собою відчайдушне зусилля, аби ще раз пережити подумки той вечір у середу, переконати себе, що мені не наснилася та фантастична гра у карти і вдячні слова Лідії. Тоді я цього ніколи не забуду. Моя репортерська робота лишала мені тільки короткі хвилі для роздумів над моєю сентиментальною загадкою, для відчайдушних спроб звернути на себе бодай трішечки уваги дівчини. Я мусив чемно вислуховувати міркування комісара про інтелектуальне і моральне убозство нашого часу, терпляче супроводжувати інспекторів, а ще аби не видаватися чваньком, жертвувати чверть години на балачки з колегами. Додайте до цього мою біганину туди-сюди, писання репортажів, потискання рук із комбом. Більше і не треба, щоб заповнити вщерть оці надзвичайні дні. Я пообіцяв собі обов'язково бути на спільному похороні в суботу призначеному на другу половину дня. З Парижа повернувся саме вчасно. Поховальний кортеж уже рушив на узвіз вулиці Мулен-Барсон. Поставивши машину, я зайняв місце за труною бідолашної вдови Шарло. У голові кортежу був повний квітів катафалк Жеральдіни Летендар. Його супроводжувало найбільше людей. З рясної вуалі можна було вгадати Люсьєну, дочку небіжчиці. Самотню плентав за катафалком зять, рожевий, мов шинка у жалобному вбранні, але з лютим полиском в очах. Не дуже приємно коли тебе годинами допитують, майже підозрюють у вбивстві тещі, тоді як добряча частка тещених мільйонів зникла без вороття. Другий катафалк, трохи скромніший, віз мою квартирну господиню. Жалобний кортеж очолювали її обидві небоги. Люди, які ніколи раніше не бачили цих двох жінок, розглядав їх з простодушною цікавістю. Я замовив великий букет. Можливо, ніхто не пішов би за третім катафалком, якби острів'яни не побачили, до речі, не без подиву, що тільки на труну з тілом Стефана Бореля було встановлено на візок, уперед виступив комісар Критея. До урядовця приєдналося кілька сусідів прикрашав катафалк один єдиний букет, зате пригарний. Капітан авіації був би задоволений. Його дядько мав більш ніж пристойний похорон. Три жалобні процесії пройшли критеєм, супроводжувані гнітючою шанобливістю, на яку заслуговують жертви катастрофи. Американські вантажівки випередили цей жалобний кортеж на повній швидкості. Церква була пишно задрапована чорним. Серед присутніх я впізнав і дядечка Сон'є. Було видно, що він зробив зворушливе зусилля, аби упокорити свою гриву. Лідії я не бачив.